kiliwazo cha roho yake wa qurratul ain, na pia kunapatikana utulizo wa yale macho kila akiwatazama watoto wake. Wajaala fi salahihim, Allah kajalia katika kutengemaa na kunyoka watoto hawa manfaatan wa rif'ata darajat lilaba, akajalia iwe ni jambo la kufanyaje kunyanyuliwa daraja wazazi, kadhalika kuipata kheri pale ambapo wanaponyoka watoto hawa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima akhrajahu Muslim, idha mata al-insan inqata anhu min amalihi illa min thalatha, anapofariki mwanadamu panakatika kwake yeye amali zake zote isipokuwa katika mambo matatu. illa min sadaqatin jariya isipokuwa kwenye sadaka yenye kuendelea au ilmin yuntafa'u bihi au elimu watu wakanufaika nayo elimu ya dini elimu ya kisheria au waladin salihin yad'u lahu au mtoto mwema ambaye atakayekuwa anamwombea dua ametaja al-Imam Ahmad rahimahullah wa inna Allah la yarfa'u lil'abdi salih darajatin fil janna na Allah anamnyanyua mja mja kumnyanyua daraja za juu katika pepo mja ambaye mwema fayaqulu anna li hadha mja yule atasema katika pepo ya rabbi haya yametokea wapi qala biistighfari waladika laka ni kwa zile dua istighfar ambazo anazoziomba na kukuombea mtoto wako wewe mzazi ibadallah wa fi hadha al-in'am katika jambo hili la kuneemeshwa ibtilaun wa kuna jambo la kutahiniwa na kujaribiwa kwa mja. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika jambo la mali zenu na watoto wenu ni fitna. Tarbiyatul aulad, kuwalea watoto amanatun adhimatun, hii ni amana iliyokuwa kubwa na jambo hili masuliyatun kabira na ni jukumu ambalo lilokuwa kubwa ala alabai kwa wazazi قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن إيه يمبم لواميني زيقويني نفسي زينو نواتوين نموتو يقول البقوي رحمه الله ما مروهم بالخير وأنبشيني كتك من بيخيري ونهوهم عن الشر زيني وتتوين كتك من بيشري وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك نارا نوفنشيني آدم adab, watoto wenu wa Kiislamu wafundisheni adab, kadhalika waelimisheni, waalimuhum, wafundisheni dini yao, waadibuhum, na wafundisheni adabu. takuhum bidhalika naran, mtawakinga kwa kufanya hayo na moto wa Jahannam. Na ametaja al Muslim katika sahihi yake hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu an abihi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in, nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila mmoja wenu ataulizwa na mwenye dhamana juu ya uchunga wake. Falimamu ra'ia fi ra'iyati wa mas'ulun an, kiongozi wa nchi na sehemu nyingine ni mwenye kuwa na uchungaji kwa raia wake na ataulizwa. Warajulu ra'in fi ahlihi, na mtu ni mchungaji kwa watu wake, wa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa juu ya uchungaji wake wake at tarbia amanatun adhima ni amana iliyokuwa kubwa wengi katika wazee leo wamezembea katika malezi ya kuwalea watoto wao wa Kiislamu wengi katika wazazi wakitazama malezi ni kutizama baadhi ya mambo yatakaowafurahisha watoto wao yatakaowapa furaha wao na watoto wao wengine bila ya kuchunga malezi ya dini adabu yake ujuzi wake wa dini ibada zake na utaratibu ule ambao Uislamu umeongoza namna gani mtoto huyu aishi sasa hili jambo la kulea mtoto wa Kiislamu ni dhamana ambayo Allah amekupa wewe kijana wa Kiislamu wewe mzazi wa Kiislamu wasallam. Wangapi katika watu wamenyimwa neema ya watoto, wanahangaika asubuhi na jioni. Allah amekuruzuku wewe watoto wa kike na wa kiume, unavyotaka unapata. Allah amekupa neema hii, jua hii ni neema ambayo utasimamishwa na kuulizwa juu yake mbele ya Allah azza wa jalla siku ya Kiyama. Na raia jambo lake ni zito, yoyote atakayebebeshwa dhamana ya raia akachukua jukumu la kusimamia watu au kuongoza watu au kusimamia ile familia ambayo yeye mwenyewe amebeba dhima ya kuiongoza katika dini akiwafanyia ghishi mtu huyo ana hatari kubwa mbele ya Allah siku ya kiyama anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna au kama qala an-nabi hakuna mtu yoyote ambaye Allah azza wa jalla anampa jukumu la kusimamia watu umepewa jukumu la kusimamia watoto na mke ambaye umemtoa kwa wazazi wa wake awe chini yako, umwongoze katika dini, na uliwaalika watu ukashuhudisha kwamba huyu namuoa katika misingi ya dini. Leo anatoka nje bila stara kisheria, leo hana anachokijua katika ibada wala tahara wala sala. Wewe umepewa dhamana ya kusimamia raia huyu mwanamke, ukashindwa. Kadhalika umepewa dhamana ya kusimamia watoto hawa raia wako, ukashindwa. yauma yamutu wa huwa ghashin liraiyati, hali yakuwa ni mwenye kuwafanyia ghishi raia wake illa harama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah anamharamisha mtu huyu kuingia katika pepo. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل في تربية أولاده يويا وجيب وبابا ما بابا ونتكي كان وموقوب الله قد كفوا لي وأن يحفظوهم ووحفاظي وتتهاو ويقوهم من مواطن الشر والشبهات na waondoshe watoto wa wakinge na yale maeneo yote ambayo yenye kuwa na shari na maeneo ambayo yenye kuwatatiza katika mambo ya dini yao na akhira yao. Lakini leo tunachokiona kwa wazazi wao, wanachokifanya wazazi ni kuwaletea yale mambo yenye kuangamiza, mawatinu shari fi buyuti almuslimin, maeneo ya shari si ya mbali katika majumba ya Uislamu bali yapo ndani ya majumba ya Uislamu. Jalabuha ilaihim fi buyutihim, wameyaleta yale maeneo ya shari wazazi ndani ya majumba yao. Sarat shashatu tilfaz ta'ridhu Eh, imekuwa hizi televisheni leo zinaweka vipindi na mambo ambayo mzazi alwalid alaqi la yamanu ala nafsihi fadlan an dhurriyati. Mzazi mwenye akili hawezi akatizama yeye mwenyewe kwa nafsi yake mambo yanamdhuru, sikwambii kwa watoto wake, lakini haya watu ndo wanaona maendeleo. Mwanangu mie hana tabu, hatoki nje, lakini yupo ndani. Umemwekea nini ndani ya nyumba yako? Masimu haya ambayo tunawapa wake zetu wanafungua kitu gani kuwaonyesha watoto wa Kiislamu? Wewe baba uko mbali, uko sokoni, uko mbali, uko kazini, watafuta riziki yako ya halali, kule mke yule anawaonyesha kitu gani watoto wa Kiislamu? Anawaonyesha waimbaji, waigizaji, wafuatiliaji mipira na wale ambao wenye kuwavunja watu katika maadili sahihi ya Uislamu yaliyokuwa Allah ameyaridhia na kuyapenda. Haya ndio ambayo tuliyaweka ndani ya majumba yetu, al-al'ab leo kuna michezo ndani ya matelevisheni bali katika haya masihi kuna michezo ambayo watoto wa Kiislamu akili zao zimetoweka hawana kuhifadhi Qur'an hawana kuhifadhi sunna za mtume hawana chochote na wallahi mzazi pengine mtu wa kheri akitoka kazini anakuja darasani lakini hata sala ya alfajiri hamwamshi mtoto wake kuja naye msikitini haya ni malezi gani ambayo sisi tunawalea watoto wetu na hali ya kuwa tuna dhamana mbele ya Allah azza wa jalla juu ya hizi amana tulizopewa na Allah atatuuliza kwani kumpenda mtoto ni mwekuwekea gemu tu akawa hajali sala ni kumfungia akatizama anachokitaka katika chumba chake walimjengea au ni kumpa chakula tu tuna jukumu gani sisi mbele ya Allah azza wa jalla na katika mtihani mkubwa bali huu wamefanikiwa aadau liislamu wale ambao wako nje ya Uislamu alyahudu wan nasara, na wakafanikiwa ndani yake ikhwanul muslimin muslimu brotherhood, ambao tunaona katika jamii zetu leo kwa majina mbalimbali ni kumtoa mwanamke ndani ya nyumba yake ikawa hana muda ya kulea watoto wake kwa sababu al ummu madrasa in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq al-ummu ustadhu al-asatidha mama ndiyo mlezi tizameni sira katika maisha ya Uislamu tizameni ummu Sulaim Mulaika tizameni mtoto Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i hata Sheikh Ibn Baz rahimahullah hawa wote wamesimamiwa na wamelelewa na ummahat mama ambao walikuwa na ghira ya dini na watoto wao leo wangapi katika wazazi wa kike wako kuwasimamia watoto wao wakawafunza akhlaq wakawafunza za dini, yeye mwenyewe kusoma hajui kusoma mwanamke hajui, yupo tu miaka inaenda na miaka inarudi, wala hajali. Vipi atamlea mtoto wake? Atamsimamia katika mazingira ya dini? Na wewe baba ndiye ambaye utasimamishwa mbele ya Allah siku ya Kiyama, utaulizwa. Kwa mfano, leo kipindi hichi kipo kipindi cha likizo, tazama watoto wanavyohangaishwa wanapopelekwa, na tazama wazazi wanavyohangaika leo kutafuta ada ada za kuwalipia watoto wao elimu ya dunia ambayo wanaamini kwayo ndiyo itakayowasaidia watoto hawa huko mbeleni. Alabna abnauna alyawm mustadhafuna min jamii aljihad, leo watoto wetu wanalengwa pande zote fi fitratihim wa fi aqidatihim wa fi akhlaqihim wa fi uqulihim, wanalengwa na maadui wa Allah kwenye pande zote, katika itikadi zao, katika maumbile yao, mara wamenajisiwa, mara wameshikwa, mara wameletewa aflamul khalia, mtoto wa Kiislamu anaonyeshwa katuni chafu, kadhalika wanaletewa vigoma vyenye kuendana na yale mambo ambayo yapo katika akili zao, haya wala hayatuumizi katika nafsi zetu. Ndugu zangu, amana hizi za watoto tutaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Mtoto wa Kiislamu anafunzwa maadili ya Uislamu, anafundishwa maana ya tauhid anahadharishwa na ushirikina. Mtoto wa Kiislamu anafundishwa maana ya sunna, anatahadharishwa na bid'a. Tazama Luqman alivyomwita mtoto wake, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Lini umekaa na mwanao ukamfundisha dini ukamfundisha akhlaq? Umemwacha tu mtoto wako. Sasa hivi shule zimefungwa, anakwenda anarudi, wewe hujali, unahangaika na eh, magunia yako ya mchele, unatafuta riski. Hawa watoto utabebeshwa dhima mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Na pia na wanasihi ndugu zangu, hasatan watu wa sunna, tuwe makini na ahli zetu. Leo kuna wale wengi katika watu wa bid'a waliokosa mwelekeo. Kuna wanawake katika miji hii walikuwa na stara zao nzuri, walikuwa walinganizi wazuri, hiyo hiyo ya Ansari Sunna. Leo wametolewa katika usawa, baada ya zile hijabu wakizivaa, leo wamevalisha mitandio, wanaambua wewe kuwa kama Zainabul Ghazali kuwa wewe mwana mwana harakati, usiwe kama wale goalkeeper tu akuzaa. Mwanamke alete maendeleo, mwanamke apambane, ingia kule, peleka dini mbele. Hijabu ya kisheria imevuliwa wanakaa kwenye mitandao wanatangaza sura zao, na unaambiwa mpigie kura fulani. Kuna ukti huyu na usiwataji majina leo, kuna ukti huyu na huyu na huyu, nani kataa katika hawa na athiri zaidi. Haya mambo ya uikhwan yameingia katika miji yetu, wanavuliwa wanawake hijabu, wanahimizwa. Kuna wanawake walikaa katika stara yao miaka nenda miaka rudi, leo wako katika mabenki leo wapo katika vyama sijui vya udaku na ubashkuna leo wapo katika vyama sijui vya upatu na mengineyo. Haya mambo lazima tuwe na tahadhari nayo. Aadaul Islam, aadaul Islam, njia yao ni kuwatumia wanawake kuvuruga tarbiyatul abna. Wallahi, wangapi leo wanatoka katika majumba yao asubuhi, watoto ndio kuzaliwa kwa bibi yao. Bibi yao anajua kitu gani? ana mapenzi ya yapi ya kumlea mtoto katika mazingira ya dini? Wangapi? Kwa sababu majumba yamekuwa matupu, wanawake wametoka katika majumba, wanaenda kutafuta riski nao katika maidanu rijal Turejeeni katika dini yetu ya Uislamu turejeeni katika sunna tutizame namna gani umma huu umepata nguvu wallahi wakisimama wanawake wa Kiislamu wakilea hawa watoto katika misingi ya dini katika misingi ya akhlaki katika misingi ya akida aye mwenyewe mwanamke anajua akida aye mwenyewe anahudhuria madarasani anasoma wako kuna jana jike tu linakwaga kwa rucharoo tu hilo la kusaidia nini hilo zaidi ya kupeleka motoni awe anasali awe anajihifadhi awe ni mtu wa kheri anajua nafasi yake hapo. Kuna wanawake wanatoka ndani ya jumba, anaona kama ni haki yake, mara kenda kwa jirani huyu, mara kwa yule, hawa wanakufanya nini wewe na unakaa nao hujali, na wewe ndio mzazi utaulizwa. Kadhalika toto zetu nyingi zimeharibiwa katika matwishe wanawake washakuwa wari, wanaenda kulala kwenye matwishe kuna mabarobaro kike kiume. Unataraji kitu gani kwa mtoto wako wa Kiislamu? Halafu hapa mimi nina nasaha kuwapelekea walimu wa skuli hawa walimu kuna baadhi ya wakati hawajapangiwa utaratibu wa kuwatoa watoto wa Kiislamu katika muda majumbani kwao kuwaleta skuli. Wallahi, kwa nini? Kwa sababu nyuma watu walikuwa wanasoma muda wa skuli unafahamika, muda skuli na muda wa chuoni, watu wanakwenda chuoni. Leo mpaka Jumamosi, Jumapili unaambiwa kitoto cha darasa la pili kinaenda tuishi darasa la pili. Jamani, hala vitoto vyenyewe vinafeli na mnaenda kuwachezesha kule. Sasa wamche Allah, walimu walimu wa skulini, msipokuwa mmepangiwa utaratibu, kama mmepangiwa, kwanza muombe kwamba hapa tupo katika miji ya Kiislamu ambapo kuna nafasi ya watoto kuijua dini yao. Taifa haliwezekani likaenda mbele ikiwa watu wenyewe hawamwogopi Allah azza wa jalla, kwa lazima watoto wafundishe dini. Sasa baadhi ya walimu njazi na wapelekesha sijui kama ni njaa, wengine ni mapenzi tu, lakini njaa zinawapelekesha za shilingi mia mia. Watoto Jumamosi, Jumapili, muda wa kwenda madrasa, wao wanawapeleka wapi? Wapi wanawapeleka katika mashule. Haya ni mambo ambayo yanapelekea kuiharibu akhlaqi za Kiislamu. Mtoto anafika chuo kikuu hana Qur'an aliyomaliza, wala dua ya kuingia ndani kwa muombea mke wake haijui, umwandike kwa Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu pamekosekana malezi ya kweli.